šio pasaulio dalykai užges, išblės jo šlovės ir malonės šviesoje. Dar kartą. Nukreipki savo žvilgsnį į Jėzų. Įsižiūrėki jo nuostabų įveidą. į nuostabų įveidą. O šio pasaulio dalykai užges, išblės, jo šlovės ir malonės šviesoje. Šlovė viešpačiui. Hebrajams 10 skyrius 21 eilutė. Hebrajams 10 skyrius 21 eilutė. Ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkimės su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės originalę sąmonės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Ar tai nenuostabu? Paskaitykime 22 ir 3 eilutes dar kartą. Artinkimės su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu. Ar suprantate, kad galite turėti tyrą širdį, tačiau jeigu jūs nesiartinsite prie Dievo su užtikrintų giliu tikėjimu, jūs vis tiek negausite to, ko prašysite su tira širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalė širdis nuo nešvarios sąžinės sąmonės ir nuplovė kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. Šis žodis išpažinimas yra tas pats, kurį brolis Brankamas naudojo, kaip ir graikų kalboje, tai reiškia išpažinti teikti. Išlaikykime tą išpažinimą. Tai, ką sakote, tuo, kuo tikite apie save tai, ką kalbate apie save, ką išpažįstate, kad Dievas jums padarys, kad jis yra. Taigi išlaikykime nepajudinamą vilties originalę tikėjimo išpažinimą. Nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Aš toks laimingas, nes aš ne visada buvau ištikimas. Aš pasakysiu tai už jūs, kadangi aš turiu mikrofoną, o jūs ne. Jūs ne visada buvote ištikimi, nei vienas iš mūsų nebuvo. Bet jis yra ištikimas, kai mes nesame ištikimi. Palenkime galvas drauge, kas iš jūsų turite poreikį širdyje, kūne ar gyvenime, kas tai bebūtų, tai palaimino jis Dievas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau šį vakarą už tavo žodžio skaitimą. Iš tiesų viešpatė galėtume pabaigti susirinkimą toj pat ir pasakyti, buvo gera būti Dievo namuose, girdėti gėdamas giesmės, melstis už brolių poreikius, Taip pat girdėti viešpatė tavo skaitomą žodį, mes esame vien dėl to jau palaiminti. Tačiau mes tikime, kad tu turi dar didesnį turinį paruošęs mums šį vakarą. Tu trokšti jį atidengti mūsų širdims. Iš tiesų, viešpatė Jėzau, mes tebe tikime, kad turime vyriausiai kunigą Dievo namuose. Taigi viešpatė mes ateiname šį vakarą su tikėjimo išpažinimu kad priimtume tuos dalykus, kuriuos tu mums paruošiai, numatėjai. Tu matai savo vaikų poreikius, jų iškeltas rankas, be jokios abejonės, rankos simbolizuoja poreikius. Jų yra tiek daug, jie tokie skirtingi tie poreikiai, bet tėvė mes tarnaujame tau šį vakarą ir mes žinome, kad tu atkreipsi dėmesį į kiekvieną smulkmeną. Kai kurie dalykai mes galbūt vienas kitam sakytume, tai tokia smulkmena, aš už tai net nesimeldžiu, kodėl tu prašai Dievo to, Bet viešpatė, viskas, kas yra mūsų širdyje, tu tą matai. Taigi aš meldžiu, viešpatė Dieve, kad tu patarnautumai mums šį vakarą, paimki savo žodį, te mes būsime atgaivinti po susirinkimo, pasodinimo kartu dangiškose vietose. Patepki mus savo kivaizdą, aš meldžiu, Dieve. Te tavo žodis taps gyvas mums šį vakarą, aš prašau Jėzaus Kristaus vardu. Amen te tai laimonas Dievas. Rašto pagrindu jūs galite sėstis. Šio vakaro tema – išlaikykime nepajudinamą išpažinimą. Leiskite jums tiesiog tai priminti, jeigu jūs tai pamiršote. Neįmanoma, kad velnės leistų mums klausytis to, ko mes dabar klausomės, be įsikišimo ir sukelimo ginčio ir konflikto mūsų gyvenime. Mes žinome, kad Dievo žodis yra teisus, jis yra tiesa Žinome, kad yra atitinkami laikotarpiai, kuriais Dievas siunčia savo žodį. Aš ne visados galiu pasakyti, kai pamokslauju, koks efektyvus yra mano pamokslavimas. Žinote, žmonės kartais patys pasako atsiliepimą arba liudijimą, bet vienas dalykas, kurio aš išmokau per daugelį metų, tai yra Matyti, kaip stipriai šetonas stengiasi sukelti konfliktą, tai parodo, kad jis iš tiesų piktas dėl to, kas yra pamokslaujama. Taigi, kai mes girdėsime žodį, bandysime jį pritaikyti savo gyvenime tokiu būdu, kad jis pakeistų mus, o tiesiog stebėkite opoziciją tuo met kas ten dėsis, nes šetonas kels konfliktą. Bet žinote ką, kai mes žinome, kad tai nutiks, mes turime grįžti ir žiūrėti vėl į Dievo pažadą ir sakyti, mes žinome, kad tai yra tiesa, nesvarbu, ar mes jaučiamės kitaip, ar suprantame žodį ar ne, žodis vis tiek yra tiesa, o šetonas to nekenčia. Šetonas nekenčia viso žodžio, tačiau yra atitinkamos dalys, kurių jis nekenčia labiau negu kitų. Brolis Brankamas sakė, kad jis labiausiai nekenčia pradžios ir apreiškimo knygų. Ir jis kovoja prieš tas knygas. Jis nekenčia kai kurių pamokslų, tarnavimų, jis nenori, kad mes juos išgirstume, bet yra atitinkami dalykai, kuriuos Dievas mums pateikia taip konkrečiai mūsų gyvenimuose. O, patikėkite, Šetonas stengsis ir darys viską, kad sustabdytų mus yra didelė jėga. Nežinau, ar jūs tai suprantate, bet yra labai didelė jėga tokiame žmoguje, kuris žino žodį, kuris gavo nurodymus iš dieviškosios valdžios, kad paimtų Dievo žodį ir įdėtų jį į žmonių lūpas arba į žmonių protus, o tie kiti žmonės tiesiog pakartos tą žodį. Tame yra jėga. Jūs žinote, kad Dievas patalpino vyrus, pranašus, skirtingus vyrus, kurie turi didelę įžvalgą Dievo žodyje, Jie turės prieimą prie antgamtinės Dievo sferos, prie kurios dauguma iš mūsų įprasti krikščionys neturėsime prieimo. Dievas duoda tokiems vyrams supratimą, kad jie galės paimti žodį ir su tuo supratimu jie pasakys mums žodžius. Mes paprastai pakartosime tai, kas buvo pasakyta. O mes galbūt manysime, kad mes prarasime dalį jėgos arba valdžios vien tik dėl to, kad mes kartojame be supratimo, o ne patys sakome. Bet matote, Dievas žino, kad ne visi žmonės yra pašaukti valgyti vaikščioti ir gyventi tame pačiame Dievo žodžio supratimo ligmenyje. Taigi, kai mes paimsime žodį, kartosime žodį, tikėsime žodžiu ir sakysime žodį, nors mes jo nesuprasime tokiu būdu, kaip Paulius suprato jį, kai jisai sakė žodį, arba kaip brolis Brankamas tai sakė, Arba pasakysi, broli Donė, aš nesuprantu to, kaip tu supranti, bet vis tiek paimk tą žodį ir kartok jį. Nes taip tu kartoji Tai, ką tu girdi žodį sakant. Ar kartodama žodį tu jų supranti ar ne, tai nesvarbu, nes tu pastebėsi, kad tavo sąmonę labai sunku perkeisti. Sąmoniai patinka dalykai tokie, kokie jie yra. Ar tai yra blogi dalykai, ar geri dalykai. Tavo sąmoniai nepatinka keistis. Ji yra užsispyrusi ir mums nereikia dar daugiau užsispyrimo, nei mes jo turime. Tačiau mūsų sąmonį iš tiesų kartais labai sunku pakeisti. Mes turime maitinti teisingą žodį jai. Ir turime nustelbti tą sąmonę, kad pasąmonė galėtų gauti tą Dievo žodį. Leiskite jums parodyti kelis pavyzdžius to, apie ką aš dabar kalbu. Brolis Brahamas sako, dabar visi pagarbiai palenkime galvas. Aš noriu, kad dabar apie tai mąstytumėte. Išties pagarbiai, aš noriu, kad jūs pakartotumėte šią maldą. Melskitės šią maldą. Aš ją pakartosiu, o jūs ją melskitės. Aš tiesiog perteiksiu reikiamus žodžius, kuriais nugalėsite šetoną. Perteiksiu tiesiog į jūsų lūpas. Aš perteiksiu reikiamus žodžius, kuriais nugalėsite šetoną, tiesiog į jūsų lūpas. Brolis Brankamas pasakys to žodžius, bet auditorija melsis šiais žodžiais. Nieko gero tai nepadarys, jeigu jie tiesiog pasakys to žodžius, kaip ir brolis Brankamas. Jie negali tik pasakyti, jie turi melstis tai žodžiais, o jis juos pasakys. Jiems reikia melstis. Nagi, jis pasakys žodžius, bet jie turės melstis, nes jie yra tie, kurie turi poreikį. Pažiūrėkite, aš tiesiog perteiksiu reikiamus žodžius, kuriais nugalėsite šetoną, perteiksiu juos tiesiog į jūsų lūpas ir tuomet jūs tikėsite savo išpažinimu. Taigi noriu pasakyti, kad jie nebus žodžių autoriai. Jie net nebus tie, kurie kartu sudės to žodžius. Jie nebus tie, kurie mąstys apie to žodžius. Jie paprastai stovi ten, sėdi, kokia bebūtų buvusi jų poza. Jie girdi šiuos žodžius ir jie tiki tai žodžiais. Ir tada jie paima to žodžius Ir jie faktiškai padaro tuos žodžius savo išpažinimu, nors atrodytų, kad jie yra kitam priklausantis tie žodžiai, nes dauguma iš tų žmonių tai dar nėra prieiškimas, tai yra tiesiog žodis po žodžio. Bet jeigu jie galės priimti tuos žodžius, tikėti tą valdžią, kuri yra duota tam, kuris buvo pasiūstas, kad juos išmokytų, jeigu jie galės paimti jo žodžius ir padaryti tuo žodžiu savo išpažinimu, tai faktiškai priveršia toną bėgti iš jų gyvenimų. Tiesiog pertikiant to žodžius, brolis Brahamas galėjo tai padaryti, kai jis buvo čia. Mes kelis pavyzdžius matysime šį vakarą. Jis tai darydavo maldos eilėje, Taigi, ar tai nebus tas pats, jeigu mes paimsime to pačiu Dievo pranašo žodžius, pritaikysime juos teisingų būdų, arba žodžius iš Biblijos, jeigu paimsime ir pritaikysime juos teisingų būdų, ar tai neveiks? Dievo tarnas paims paprastus žodžius, perteiks juos į jūsų lūpas, jūsų protus, jūsų sąmonę. Ir ar tai neveiks lygiai taip pat? Ar yra koks skirtumas? Brolio Brahamo čia nėra mūsų tarpe. Ar yra skirtumas, ar tai pasakys pranašas, ar pastorius, ar evangelistas, ar mokytojas, kol tai yra Dievo žodis, tai yra galinga jėga. Taigi, jėga neslypi individė, kuris perteikia žodį, arba individė, kuris priima žodį. Jėga slypi pačiame žodyje, žodžiuose, kurie išėjo iš Dievo. Tai tiesa, taigi nesvarbu, ar tai yra pamokslautojas, kuris gali gerai pamokslauti, ar koks nors mėmė, kuris neturi ką pasakyti. Jeigu jis sako žodį, o aš pasakysiu jums kai ką, draugai, pasakysiu iš viso širdies, jeigu mes ateisime į Dievo namus, ar tai pamokslauja mūsų mėgstamiausias pamokslautas ar ne, arba sakysite, o aš nemėgstu šio pamokslautojo. Jeigu Dievas patrauk šį žmogų iš kelio, jis galbūt paminės jums tik tai kelis dalykus per susirinkimą, bet Dievas sugebės pertikti jums reikiamus žodžius to žmogaus lūpomis, kad jūs gautumėte tai, kas perkės jūsų gyvenimą. Taigi esmė neslypi šioje asmenybėje arba toje dovanoje arba kitoje dovanoje. Esmė yra, kad Dievas turi gebėti pertikti žodžius, kurių mums reikia atitinkamų laikotarpių mūsų gyvenime. Mes paimsime tos žodžius, jie taps mūsų išpažinimu ir tai faktiškai išvys velnį iš mūsų gyvenimo. Atkreipkite dėmesį, aš tiesiog perteiksiu reikiamus žodžius, kuriais nugalėsite šetoną. Perteiksiu juos tiesiog į jūsų lūpas ir tuomet jūs tikėsite savo išpažinimu. Dabar jūs, kurie sergate, kartokite tai kartu su manimi. Žiūrėkite, kokie žodžiai. Visa gali Dieve, dangaus ir žemės kurėjau, amžinojo gyvenimo autoriau, gerųjų dovanų davėjau. Atkreipkite dėmesį, ką brolis Brankamas daro. Jis duoda šiems žmonėms trumpus, pozityvius išpažinimus, teiginius. Tai nėra ilgi paragrafai, paragrafas po paragrafo. Žiūrėkite, kaip trumpa. Visa gali Dieve. Gera vieta pradžiai. Visa gali Dieve visą gali Dievę. Ne mažutis Dievę, bet visą gali Dievę. Amen. Visa gali Dieve, dangaus ir žemės kurėjau, amžinojo gyvenimo autoriau, gerųjų dovanų davėjau. Ar žinote, ką jūs darote? Jūs kreipiatės į jo širdį, prašykite, ko tik tai norite. Jūs ateinate prieš jį, šlovinate jį, Jūs išaukštinate jį, koks jis didis. Jūs sumenkinate šetoną tokiais žodžiais, jūs simptomus savo į šalį nustumėte ir jūs prieinate prie jo teisingų būdų. O viešpatė, noriu pasakyti, kad šie paprasti žodžiai, šie žodžiai perteikti į priemėjo lūpas iš tiesų nugalės šetoną? Gerųjų dovanų davėjau, aš Aš po gyriaus, po sakymo, koks jis didis, tu sakai, aš tavo tarnas. Išpažįstu savo nuodėmės ir aš tikiu, kad dėl tavo sunaus Jėzaus nuopelnų mano nuodėmės yra atleistos. Mano kūnas serga. Man reikia tavo pagalbos. Žiūrėkite į šios dalykus, tai yra trumpi teiginiai. Man reikia tavo pagalbos. Tiesiog dabar. O, duoki man tikėjimą. Mes nesimelstume taip, nes mes manome, kad mes turime visą tikėjimą, kokį tik įmanoma turėti. Kodėl brolis Brankamas sakys šiems žmonėms melsti, kad Dievas duotų jiems tikėjimą? Šlovė viešpačiui. Tiesiog dabar duoki man tikėjimą tikėti tavo žodžiu ir tais dalykais, kuriuos mačiau šį vakarą, atkuriant tavo gyvybę vėl. Kaip tai buvo vakar, taip yra ir šiandien. Ir dabar viešpatie šio išpažinimo pagrindu aš priimu savo išgydymą. Oho, šlovė Dievui, ir aš tikiu, kad nuo šio vakaro, nuo šiol aš būsiu sveikas aš pavedu save tau Jėzaus Kristaus vardu. Ar jūs galite įsivaizduoti, kiek ten žmonių stovėjo? Galbūt jie buvo sėkmininkai ir jie stovėjo ten ir kartojo maldą, kaip šalta, abejinga tai turėjo atrodyti sėkmininkams. Kažkas jiems sakė, ką tau reikia sakyti, meldžiantis, kokiais žodžiais. Įsivaizduokite, bet aš garantuoju, kad tie, kurie tikėjo, jie nugalėjo šetoną toje vietoje. Įdomu, kiek žmonių išėjo iš ten ir giliai savo viduje variklių skyriuje žmogus pasakė Amen. Sąmonė pasakė Amen ir Dievas pasakė Amen ir jie buvo išgydyti. Kodėl? Nes jis sugebėjo pertikti žodžius į jų lūpas. Draugai, jeigu Dievas galėjo tai padaryti su ten stovėjusiai žmonėmis, išgydyti juos, kaipgi tada yra su mūsų poreikiai šį vakarą? Ar Dievas negali paimti pamokslautoje ir pertikti žodžius į jūsų lūpas, širdis. Ir tai ne tik padės jums šį vakarą, o jeigu Dievas leistų man padėti jums, duoti jums kažką, kas pakeistų jūsų gyvenimus visam laikui. Ne tik padėtų jums šį vakarą, bet sekančią savaitę, dar sekančią, dar kitą, dar kitą, dar kitą, iki pat kūno perkeitimo. Stebėkite vėl. Noriu, kad dabar uždėtumėte rankas vieni ant kitų. Dabar noriu, kad atidžiai pasiklausytumėte. Aš noriu, kad visa auditorija pakartotų šią maldą paskui mane. Dabar jūs, aš ketinu ją pasakyti. Ar jūs tikite, kad Dievas man pasako žodžius, kurie nugalės šetoną? Tiesiog dabar kartokite tai, ką dabar sakysiu. Tiesiog dabar kartokite tai, ką sakysiu, palengdami galvas. Ar jūs įsivaizduojate, kad Dievas duos pranašų žodžius? Jeigu jis tai padarė pranašui, padarė tada, prieš tiek daug metų, ką jis negali to padaryti dabar, nejaugi nėra žodžių, kuriuos pasakė, galėtume nugalėti šetoną, mes tebe turime tuos žodžius. Mes tebe turime juos, sesė. Žiūrėkite, brolis Brahumas nepasakė magiškų žodžių, burta žodžių kokių, Jis nepasakė žodžių, kurių mes nebuvome girdėję. Netgi žodžių eiliškumas buvo jau girdėtas. Visagalys Dievas Biblijoje, dangaus kurėjas Biblijoje. Išpažįstu savo nuodėmės, tai Biblijoje. Išpažįstu savo netikėjimą, padėk man, tai Biblijoje yra. Jis tiesiog sudėjo žodžių kombinaciją pozityviu būdu, kad tai pertiktų žmonėms, kad jie galėtų nugalėti šetoną toje vietoje. Tai netėjo iš brolio Brahamo. Jie turėjo priimti tos žodžius, tikėti jais savo širdyje ir leisti jiems tapti jų išpažinimu. Stebėkite ir vėl. Jei sergate ar vargstate, uždėkite rankas vieni ant kitų, aš ketinu už jūs pasimelsti. Jei jūs tikite mano malda, jūs dabar turite tikėjimą. Jums, palenkiant galvas, aš noriu įdėti žodžius į jūsų lūpas, kurie tuoj pat nugalės šėtoną. Tuoj pat. Aš noriu įdėti žodžius į jūsų lūpas, o viešpatė pasigailėki, vaikai. Kokį didingesnį dalyką Dievas galėjo mums duoti žodžius mūsų lūpose, kurie nugalė šetoną. Didingiausias dalykas. Amen. Aš noriu įdėti žodžius į jūsų lūpas, kurie tuoj pat nugalė šetono. Tiesiog melskitės šiais žodžiais man juos kartojant palenktomis galvomis. Žinote, mes sutiksime tai vėl ir vėl žinioje. Jis melsis panašiomis maldomis, aš jų visų neskaitysiu, bet jis šlovins Dievą, atiduos jam gyrių, jis skelbs Dievo didybę ir tada jis sakys, viešpatė, aš turiu poreikį, aš turiu poreikį. Žiūrėkite, kai jūs sakote, Dieve, aš sergu, aš turiu poreikį. Tai nėra silpnybė, silpnumas, tai nėra blogo išpažinimo pavyzdys. Jūs tiesiog darote išpažinimą, žinoma, Dievui. Dieve, aš turiu poreikį kūne, Dieve, aš depresijoje, tas vyksta mano gyvenime. Tačiau aš noriu, kad mano lūpose tu įdėtum žodžius, kurie nugalės šetoną. Žiūrėkite, brolis Brankamas nesimeldė, kad tu turėtum jausmus, kad tu pajaustum kažką, kad galėtum nugalėti velnę. Jis nesimeldė, kad tau suteiktų pažinimą, kaip nugalėti, bet jis meldė, kad būtų duoti žodžiai, kurie nugalėtų tuoj pat šetoną tavo gyvenime. Žiūrėkite, Aš ketinu pasimelsti, aš užtikrintai žinau, ko prireiks, kad dabar galėtumėte nugalėti priešą. Aš ketinu įdėti žodžius į jūsų lūpas, o jūs pakartosite juos iš širdies. Melskitės šiais žodžiais, aš ketinu juos pasakyti. Aš įsivaizduoju, kaip velnės pradėjo bėgti iš tos gigantiškos auditorijos, kurioje brolis Brakamas pamokslavo. Kai Dievo pranašas pradėjo apie tai kalbėti vienoje vietoje, kitoje vietoje, žinote, velnė sakė, o ne tik ne vėl, o ne, nesakykit, kad jis pradės kartoti tuos išpažinimus ir vėl. Nejaugi jis turi žodžių pertikimo galę, nejaugi jis su ta žodžių pertikimo gale įdės žodžius į tikinčiųjų širdis, į jų lūpas, pertiks to žodžius, kurie nugalės velnę. Dabar leiskite atgaivinti jūsų atmintį apie sąmonę ir pasąmonę, teiginius ir pasąmonę. Teiginiai tai yra trumpos frazės, kurios yra kartojamos vėl ir vėl. Pagrindinis teiginių tikslas yra programuoti tavo pasamoninį protą. Pasamoninis protas taipogi yra stulbinantis, jis niekados nebejoja tavo nurodymais ir niekados neturi alternatyvių minčių. Pasamoniniam protui tinka viskas, ką sakai. Sąmonės protas dažniausiai priešinasi pokyčiui, teikdamas pirmenybę tokiems dalykams, kokie jie yra – laimėje ar nelaimėje. Būtent dėl to daugeliu žmonių pozityvūs išpažinimai dažnai nustoja veikti. Pasamoninis protas tiesiog nepriima žinutės. Broli Doni, aš šią savaitę ant šaldytuvo užklievau tris lapelius su išpažinimais ir visas pragaras prieš mane atsiverė. Žinai ką, tau dar devynis reikia lapelius užklijuoti. O, brangus dieve, ar tai reiškia, kad pragaras trigubai prieš mane sukils kitą savaitę, ką žino? Bet aš pertikiu žodžius į jūsų lūpas, kurie nugalė šetoną. Tai nėra mano žodžiai. Tai nėra protas kontroliuojantis materiją, psichologiją, aš neturiu jokių mokslinių laipsnių. Žinote, psichologijos srityje aš neturiu išsilavinimo, aš neturiu jokio išsilavinimo šioje srityje, bet aš esu pašauktas Dievo tarnas. Aš esu pašauktas pamokslauti žodį. Jūs tikite tuo? Aš esu pašauktas, kad atvesčiau jūs į tokią vietą, kurioje jūs galėtumėte stovėti Dievo žodžio pažaduose ir nugalėtumėte šetoną bet kokiamis sąlygomis, bet kur, bet kuriuo metu, su patepimu, be patepimo, su jausmais, be jausmų, Dievo žodžio pagrindu. Šlovė Dievui. Stebėkite, dėl to turime iššūkį ignoruoti sąmonės protą. Kad gautume tiesioginį prieimą į pasąmonės protą, pirmiausiai teiginį reikia kartoti arba išgirsti jį tiek daug kartų, kad sąmonės protas negalėtų jo sustabdyti ar atmesti. Kitas būdas tai yra vartoti teiginius tuo metu, kai sąmonės protas yra mažiau aktyvus, o bendras protas yra žymiai imlesnis. Tam tinkamiausias metas yra prieš pat miegą ir vos tik pabudus. Teiginių kartojimas iki pat užsnudimo yra labai galingas. Kas iš jūsų tai darėte? Šlovė viešpačiui. Tai ne vien tik lengvai patenka į pasamoninį protą, tačiau priimant teiginį miego būsenoje, jis galės toliau įtakoti pasamoninį protą ir miego metu. Taigi įdomu, kokius geriau teiginius kartoti prieš patenkant į sapnų šalį – Oi, aš toks kietas širdis kaip faraonas, aš judas, aš prarastas, aš kaip velnis, ar aš išgelbėtas, aš išpirktas, aš turiu visus dalykus jame, visa man priklauso, jis mano gydytojas, gelbėtojas, išpirkėjas, šlovė. Įsivaizduokite, jūs gulite visą naktį lovoje, o pasąmonė apdoroja šią informaciją, apdoroja vėl ir vėl. Atkreipkite dėmesį, teiginiai visada privalo būti kartojami, Man patinka tai esamuoju laiku. Ir turi būti trumpi. Pavyzdžiui, jaučiuosi visiškai sveikas arba esu mylimas. Aš išsprendžiu šią problemą. Ne aš išspręsiu, aš darysiu tai. Aš būsiu išgydytas vieną dieną, aš jau esu išgydytas. Pasakysi, tai prieštarauja žodžiui. Neprieštarauja, nes jo žaizdomis jūs esate išgydyti, nebūsite, tai jau padaryta. Ačiū viešpatė. Dauguma žmonių suklysta darydami per ilgus teiginius, taipogi darydami jų daug ir labai panašių. Pasamoninis protas, nors labai galingas, taipogi yra ir paprastas, tuo būdu, kuriuo suvokia dalykus ir yra lengvai supainiojimas. Dėl to išpažinimai privalo būti trumpi, vienareikšmiški ir nedidelio kiekio. Turėtų būti nedaugiau nei dešimt labai artimai susijusių teiginių. Kiekvienas iš jų turėtų būti sudarytas iš kaip įmanoma mažiau žodžių. Žiūrėkite, kokia yra jėga, sakant šiuos pozityvius dalykus iš žodžių. Trys aspektai padaro teiginius veiksmingesnius ir lemia jų poveikį. Tai tikėjimas, dėkingumas ir emocija. Emocija. Žinoma, dauguma žmonių to nepriima, nes jie netikė emocijomis. Visa, kas yra be emocijos, jeigu tai yra religija be emocijų, ji turi būti palaidota. Tu privalai tikėti, kad tavo troškimo objektas dabar yra čia. Jis iš tiesų yra ir paprasčiausiai laukia, kol galės pasireikšti tavo gyvenime. Kitas aspektas – dėkingumas. Visados jauskis dėkingu, kad jau gavai, ko prašiai ir jau mėgaujasi tuo troškimų objektu. Aš mėgaujuosi savo sveikata, savo apmokėtomis sąskaitomis. Aš mėgaujuosi, kas tai bebūtų, ko jums bereikėtų, išpažinkite tai – Pasakysi, broli, doni žmonės manys, kad aš beprotis. Ot naujieną pasakėjai. Jie jau seniai mano, kad esi pusprotis už tai, kad eini į šią bažnyčią. Jie mano, kad esi pusprotis už tai, kad tu taip elgiesi, rengiesi atitinkamą būdu. Kodėl neiti iki pat kelio pabaigos ir nesimėgauti viskuo, kuo Dievo vinėlis mus aprūpino. Amen. Kitas aspektas – dėkingumas. Visados jauskis dėkingu, kad jau gavai ko prašiai ir jau mėgaujasi tuo troškimo objektu. Emocija yra ypač galinga, nes ji skatina tavo vidinės vibracijos būseną, tuo procesą padarydama greitesniu ir efektyvesniu. Mes tai pavadintume stimuliavimu per apreiškimą. Jie tai vadina vibracijomis – Ar ta prieškimas ar vibracija vis tiek, aš tai vadinsiu apreiškimu, sujungtų su vibracijomis, kuris priveda prie dvasinio pakilėjimo. Tai veda mus tą pačią kryptimį. Matot, šetonui nesvarbu, kad mes galime girdėti žodį. Jeigu tu girdi kaip mirusią raidę, tai nepaliečia tavęs, neišjudina, nesužavi tavęs. Ji žino, kad tame suolė tu gali sėdėti septynės dienas per savaitę bažnyčioje, tačiau tai nepakliūsi tavo pasąmonė. Nebus jokios emocijos susieto su žodžiu. Na ką, garbė Dievui. Dabar pažiūrėkime į tą rašto vietą, į kurią žiūrėjome praėjusią savaitę. Filemono pirmas skyrius šešta eilutė. Paulius sako, meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio esančio tavyje originalė, Kristoje Jėzuje. Kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas aistringas, umus, degantis. Tad jeigu tu nori, kad tavo tikėjimas būtų uždegtas, dalyvavimas tikėjime, kad jis taptų veiksmingas, toks yra kelias. Tai ne vien tik pranašo pamokslų klausimasis, ėjimas į bažnyčią ar turėjimas ilgų plaukų sesėms. Tai gebėjimas pažinti visokio gėrio esančio mumise Kristoje Jėzuje. Šitonas jau seniai žino, kad kai mes mintise kartojame savo kaltes ir nepasisekimus, tai mus legia vis labiau ir labiau. Jeigu nuolatos kalbėsi, kaip žmonės tavęs nekenčia, kaip jie tave engia, broli neužilgo, tu būsi taip prispaustas, it su betonine perdanga ant nugaros. Nes pastoviai būni nusivylęs, niekas manęs nemyli, niekas manimi nesirūpina, Kodėlgi tau neapsisukus ir nepasakius, Dievas mane myli, aš žinau, kad aš svarbus jo kūne, niekas mano vietos neužims. Ir greitai ta betoninė perdanga nukris nuo tavo pečių. Šlovinkite viešpatį. Bet jūs suvokiate, kai kuriems žmonėms patinka gaunamas dėmesys. Na, šlovė. Kai kuriems žmonėms labiau patinka sirgti, o nebūti sveikais nes jiems patinka dėmesys, kurį suteikia lyga. Aš per daug užimtas, kad ilgai sirgčiau. Aš turiu per daug darbų. Turiu daug aplankyti, daug dievo žodžių turiu studijuoti. Kai sergu, atrodo, kad šetonas laimi, bet kai aš pasveikstu, aš noriu būti kaip ugnimi alsuojantis drakonas, aš noriu išdeginti jo akis, kai tik atsistoju ant kojų, aš nenoriu jūsų žuojautos, kad jūs sakytumėte, o vargšelis, pastorius, brolis Donis, aš noriu, kad jūs maldomis bombarduotumėte dangų, sakytumėte, pakelki jį, kad jis galėtų mus maitinti Dievo žodžiu toliau. Garbė. Pažiūrėkime į kitus išpažinimus pasiruošę. Jis yra mano vyriausiasis kunigas. Aš duosiu jums rašto vietas, kaip ir praėjusi kartą, kad galėtumėte sugrįžti, išnagrinėti. Brolis Džimas, ar kas tai padarė, bibliotekoje surinko kartu ir davė visiems žmonėms, aš branginu tai. Atkreipkite dėmesį, Hebrajams 2.17. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir permaldautų už žmonių nuodėmis žmonių nuodėmės. Jis yra mano vyriausiasis kunigas. Hebrajams 3.1. Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą. Išpažinimo vyriausiai kunigą. Taigi tai, ką mes išpažįstame, to vyriausiųjų kunigų jis ir nori būti. Amen. Hebrajams 4.14. Taigi turėdami didį vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. Hebrajams 4.15. Juk mes turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip gundita, tačiau nenusidėjusi. Taigi, kai tu papuoliai sumaišti, padarai klaidą, atminki, tu turi vyriausiai kunigą, tau nereikia vyriausiojo kunigo, kada viskas puikiai klojasi. Arba kada tu nepadarė jokios klaidos. Tau reikia vyriausiojo kunigo, kada tu nupuoli nuo Dievo malonės. Nenoriu jūsų šokiruoti, bet aš galiu būti jūsų kunigu, kartu už jūs melsdamasis, broliai ir sesės, jūsų kunigai bet yra vienas vyriausiasis kunigas. Aš negaliu nešti jūsų nuodėmių, aš negaliu atpirkti jūsų, bet aš galiu būti jūsų broliu kunigu. Aš galiu ant jūsų rankas uždėti, kartu nešti jūsų naštą, bet atpirkimo už jūsų nuodėmės aš nešti negaliu, bet mes esame kartu ir atnešime tai vyriausiam kunigui. Jis yra mano tikėjimo autorius ir atbaigėjas arba pradininkas. Laikykitės visi, aš perteikiu žodžius į jūsų lūpas. Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėję Jėzų. Parodykite man, ką jūs darote tarp pradžios ir pabaigos. Jeigu jis yra autorius, tai reiškia, kad jis pradėjo tai. Jeigu jis yra atbaigėjęs, jis ir užbaigs tai. Aš tiesiog turiu būti ištikimas ir eiti Tiesoje? Aš nepradėjau šio darbo ir aš jo nesustabdysiu. O, broli Doni, aš nusprendžiau, aš jau nusigręšiu nuo Dievo, kadangi aš suklupau. Ar tu gali sustabdyti darbą, kurio nepradėjai? Kaip tu gali sunaikinti kažką, ką amžinasis Dievas pradėjo savo protę prieš pasaulio sutverimą? Žinoma, pakeliui mes galime nugriūti, užkliūti užkliūties, bet jeigu jis pradėjo, tai jis ir pabaigs. Jis yra autorius, pradininkas ir atbaigėjas mano tikėjimo. Mano tikėjimas nekilo iš jūsų arba iš kito žmogaus, kuris vedė mane šioje žinioje. Jis yra mano tikėjimo autorius. Tvirtai laikykitės, pasiklausykite sekančio. Jis manęs nesigėdija. Hebrajams 2.11. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais. Jis manęs nesigėdija. Jūs galite gėdytis, galbūt jūs gėdėtės vienas kito, bet jis manimi nesigėdija. Mes žinome, ką reiškia gėda, galbūt yra atitinkami šeimos nariai, pasauliečiai, kurių elgesio mes gėdėmės. Yra atitinkami dalykai mūsų genealoginėme medyje, kurių mes niekam nenorėtume rodyti. Yra daugybė dalykų Reiganų, Bepsų, Philipsų, Džonsų šeimoje, o aš nenorėčiau, kad jūs visi gilintumėtės į tai per daug. Niekas nežino, ką ten galėtum surasti. Nagi, aš neturiu nieko prieš, jeigu jūs žiūrėsite į mano kitą medį, gyvybės medį. Bet reiganų medyje, o aš nenoriu, kad jūs ten žiūrinėtumėte viską. Bet žinote ką? Jėzus gali žiūrėti į savo brolius ir sakyti, aš nesigėdiju savo brolių. Aš jiems atleidau jų praeitį, aš turiu jų ateitį savo rankoje, jie yra mano broliai. Ar galėsite priimti ir suvokti sekantį teiginį? Jis yra mano brolis. Taigi, jeigu kažkas nutiktų namuose mano, arba mano automobiliui nuleistų padangą, o aš neturėčiau domkrato, o aš žinočiau, kad mano brolis Haris turi domkratą, aš nesikuklinčiau ir jam paskambinčiau, paprašyčiau paskolinti. Jeigu jis būtų netoliese, aš nesikuklinčiau ir paprašyčiau, kad jis man atvežtų jį. Tiesa? Arba lygiai tas pats su tavimi, broli Teri, tu mano brolis viešpatyje. Kodėl? Nes jis yra mano brolis. Kai kurie pasakys, broli Doni, aš ne visada tau galiu padėti, bet žinote ką, aš žinau Harį, jo charakterį, aš žinau ir aš nesikuklinčiau. Jis taip pat nesikuklintų, jeigu jam reiktų pagalbos iš manęs, nes tai yra brolis. Jis yra artimas, tu turi tą ryšį. Kaipgi tada yra su viešpačiu Jėzumi? Jis ne tik yra mūsų viešpats. Tu gali pasakyti lengvai, jis yra mano viešpats. Bet ar tu gali pasakyti, žinodamas tą Dievo realybę, kad jis yra tavo brolis. Tai duoda ryšį, kai tu eini per išbandymą, kai tu nusivylęs, tau reikia domkrato, kad pakeltų tave. O, kai tu esi išvargęs, turi nuleistą padangą, kodėl nepaskambinus broliui? Kodėl nepaskambini viešpačiu Jėzui? Ateik ir padėki man, aš esu nusivylęs, išvargęs, depresijoje, padėki man. Ar tu gali ateiti ir padėti man? Nesikuklinkite jį vadinti broliu. Paulius 11 eilutėje sako, jis nesigėdija juos vadinti broliais, o 12 eilutėje sako, sakydamas, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams. Savo broliams. Vidury susirinkimo tave šlovinsiu giesme. 13 lūtė. Ir vėl aš juo pasitikėsiu. Ir vėl štai aš ir mano vaikai, kuriuos man davė Dievas. 17 lūtė. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius. Į brolius. Draugai, jis nėra vien tik visagalis, didis Dievas, o mes vergai, šliaužiojantis ant žemės po jo kojomis, prašydami trupinėlių, maldaudami, Dieve, nežudyk manęs, nežudyk. Brolis? Brolis, kuris išgirs kito brolio poreikį. Jūs girdėjote šią istoriją daugybę kartų, kai degė atitinkamas miestas, priešas artinosi, jie nešė iš miesto sužalotus, apdegusius O vadovaujantis karininkas pasakė, palikite sužalotosius. Dauguma kareivių paklausė ir paliko sužalotus, nes priešas taip greitai artinosi. Tačiau jie pastebėjo vieną vyrą, kuris kaip nešė, prieš tai taip ir toliau nešė sužalotosius. Taigi, karininkas pasiuntė vėl įsakymą, jis ignoravo jį. Tada pats karininkas pasakė, kareivi, aš pasakiau tau paliktą žmogų ramybei. Jis pasakė, ponė, aš negaliu jo palikti. Jis mano brolis. O kiek daug žmonių yra pasakę Jėzui, kaip tu gali kesti tą Johną Browną, kiek tu gali kentėti jo tą elgesį, arba broli Vestą, paliktų jį, Donį Reiganą, oi. Jėzus pažiūri tokius žmonės ir sako, aš negaliu jo palikti. Jis mano brolis. Mes esame viena, Mes iš tos pačios vietos. Jo tėvas mano tėvas, mano dievas jo dievas, aš negaliu jo palikti. Ar matote, draugai, tai yra daugiau negu vien tik tai dievas ir grupė vergų, tai yra šeima. Mes priklausome dievo šeimai. Jis yra mūsų brolis. Aleliuja. Jis yra mano gydytojas. Išėjimo 15.26. Nes aš esu viešpats, tavo gydytojas, 1 Petro 2.24. Jis pat savo kūne užnešė mūsų nuodėmės ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Kokio išgydymo tau bereikėtų šį vakarą? Amen. Nesakykite Dievui, kaip tai padaryti. Aš žinau, kad internetas gali būti informacijos šaltiniu, jis gali būti pagalba, bet taipogi mes turime būti labai atsargus, kai turime lygą internete, bet kas gali būti daktaru apsilankote Google arba Yahoo paieškoje, įvedate mano simptomai.lt ir matote visą sąrašą. Neleiskite velniui duoti jums tą lygos lapą, ant kurio jūs patys pasirašote. Net jeigu ir turite tuos simptomus, tai nėra jūsų išpažinimas. Jūsų išpažinimas yra, jis yra mano gydytojas, jis mano brolis, jis mano atpirkėjas. Pasiklausykite sekančio. Jis girdi mano maldas. 34 psalmė 15 lūtė. Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius ir jo ausis girdi jų šauksmą. Patarlių 15.29. Viešpats toli nuo nedorelių, bet teisiųjų maldas jis išklauso. Tikiuosi, kad tie iš jūsų, kurie praktikuojate išpažinimus, nepardavinėjate savo namų, nes kai nekilnojamo turto agentas užeis į jūsų namus ir pamatys visus tuos išpažinimo lapelius ant sienų, jis pamanys, kad tapetai vėl madoje. Tai yra bibliniai tapetai. Žinot, jie visur, ant spintelių, ant šaldytuvo, ant kavinuko, vonioje, visur. Amen. Žmonės paklaus, kodėl tu tai darai? Tai beprotybė. Nesakyk man, kad tai beprotybė. Tai yra Dievo žodis. Jeigu mes galime pertikti šios žodžius į savo širdis ir atsisakyti abejonių ir netikėjimo, apie kuriuos kalbėjome pastoviai, tai perkeis mus. 1 Petro 3.12 Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius ir jo ausis girdi jų maldas. Bet viešpaties veidas prieš darančius piktą. Pasiklausykite. Ne tik jis girdi mano maldas, sekantis išpažinimas, jis atsako į mano maldas. Psalmių 86.7 Nelaimėje šaukiuosi tavęs. Tu išklausai mane. Jeremijo 33.3 Šaukis manęs tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Ar jūs tikite tuo? 1 Jono 5.14 Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime juo, jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. O jeigu žinome, kad jis girdi mus, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko jo prašėme. Jis ne tik girdi mano maldas, jis atsako jas. Jeigu aš meldžiu Dievo valioje, jis atsakys tai Dievo valia. Kartais jis galbūt pasakys ne, kartais galbūt pasakys taip, kartais pasakys palūkėki, bet jis vis tiek atsakys. Viešpats yra mano pagalba. Psalmių 33.20 Mūsų siela laukia viešpaties Jis mūsų pagalba ir skydas. 40 psalmė 17 lūtė. Nors esu suvargęs ir beturtis, viešpats rūpinasi manimi. Mano pagalba ir išlaisvintojas tu esi, mano dieve, nedelski. Psalmių 121.2. Mano pagalba ateina iš viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę. Ar jis yra jūsų pagalba? Ar jis yra jūsų pagalba? Jis aprūpina mane ramybę. Kam iš jūsų reikia pagalbos nerimastingame pasaulyje? Romiečiams 15.13. Tegul vilties Dievas pripildo, pasiklausykite, pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybė. Aš nenoriu tik tai tikėjimo, aš noriu būti pripildytas su džiaugsmu ir tikėjimo ramybė. Kaipgi taip yra, kad kai kurie žinios žmonės yra tokie nelaimingi, jie tikintieji, o atrodo, kad jie patys nelaimingiausi, kuriuos tai gali sutikti, pykstasi, priekaištauja ir toks yra jų liūdėjimas. Jūs manote, kad kam nors malonu to klausytis? Garbė. Atkreipkite dėmesį, Filipiečiams 4.6. Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tiesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstati visokį supratimą saugos jūsų širdis. Nori pasakyti, kad ramybė, ramybė turi gebėjimą saugoti mus. Ramybė, ramybė turi sugebėjimą saugoti mus saugos jūsų širdis ir mintis, atkreipkite dėmesį. Oho, dabar aš suprantu, kad tai atlieka ramybė, o ne užanspauduota siela mano sieloje. Nes mano protas nėra užanspauduotas kaip siela. Taigi Dievas pasirūpino mano protų ir sako, štai tau ramybės, Doni, jis saugos tavo protą, jeigu tu leisi jai. Jis yra mano ramybės davėjas. Jis suteikia, aprūpina mane ramybę. O, šlovė, ačiū tau viešpatė Jėzau. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Tačiau žinioje mes turime štai tokių, netgi ir mūsų bažnyčioje. Aštuntai lūtė. Pagaliau, broliai, mąstykite apie apkalbas, Mąstykite apie tai, kas bjauru, apie tai, kas yra žema. Publikuokite tai socialiniuose tinkluose, Facebook'e. Kai kuriems iš jūsų reikia pašalinti daugybę draugų jūsų socialiniuose tinkluose. Ištrinkite tuos neprausta burnius iš jūsų draugų sąrašo. Kai kurie iš jūsų neprimtumėte tokių žmonių į jūsų draugų sąrašą, kurie keikėsi, tačiau yra žmonės, kurie religingai keikėsi. Jie apkalbinėja visus dievo tarnus šalyje ir jūs leidžiate tokiems būti jūsų draugams. Aš jums noriu ką pasakyti, aš neleisčiau, kad tokie žmonės pildytų mano socialinių tinklų puslapius. Pasakysit, o pas tave tik trys draugai, geriau aš jau turėsiu du, tris draugus, bet jie kalbės apie tai, kas yra garbinga, teisinga, tyra, mylima, gyrima, vietoj to, kad turėčiau grupę nepraustaburnių draugų sąraše. darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Jis yra mano ramybės tiekėjas. Man nereikia susileisti vaistų dozės ryte, man nereikia gerti tablečių vidurdienį ar popiet arba dešimtą vakare, Jis aprūpina mane ramybę. Aš niekada nevartojau narkotikų, niekada negėriau viskio, nerūkiau cigarečių ir neplanuoju dabar pradėti, bet jaučiuosi aukščiau už bet kurią aukščiausią pušį, kurią jūs tik tai savo gyvenime matėte. Aš girtesnis už bet kurį girtuoklį, aš labiau priklausomas ne bet kuris narkomanas, bet aš priklausomas nuo teisingų dalykų. Aš skrajoju teisingose aukštumose, broli. Amen. Aleliuja, tai nėra kažkas, kas patenka iš išorės į mano vidų, į mano kūną, kad pakeistų mano smegenų cheminės savybės, kad aš patekčiau į ekstazę. Tai yra kažkas, kas nusileidžia iš žodžio į mano vidų, tai gyvena mano sieloje, aš kartoju jo žodį vėl ir vėl. Ir tai keičia mano lastelių struktūrą, tai išskiria cheminius elementus mano prote, kad padėtų man teisingai mąstyti. Garbė. Netrukus tęsime, bet dabar noriu įterpti štai ką. Jie įrodė, kad per maldos galę skirtingi žmonės man atsiuntė nuorodą į šią naujieną. Jie, mokslas, įrodė, kad per maldos galę, kai žmogus yra gilioje meditacijoje maldoje, engonsolėje vadinasi ta žodis, tai yra skambu žodis reiškintis kalbėjimą kalbomis – Asmuo, kuo giliau jie dvasioje meldžiasi, tuo labiau jie praranda smegenyse savojo aš sugebėjimą. Kuo daugiau jie meldžiasi, tas savojo aš aspektas tampa mažesnis, vis mažesnis ir mažesnis. Akivaizdu, kodėl šetonas nenori, kad mes melstumėmės. Jis nenori, kad mes taptume maži savo akise. Jis nori, kad mes dideli būtume savo akise. Amen. O, šlovė Dievui. Ačiū viešpatė Jėzau. Atkreipkite dėmesį. Paulius sako kolosiečiams 3.15. Jūsų širdise te viešpatauja, originalė valdo. Dievo ramybė. Pažiūrėkite į žodžio reikšmę. Teisėjauti. Taigi leiskite Dievo ramybei būti teisėjų, teisėjauti jūsų širdyje. Taigi šetonas kaip sporte užsimoja su kamoliu, sviedžia jį, o Dievo ramybė teisėja sako, nepataikiai. Šetonas sako, nepataikiau? Taigi velnės ruošiasi antrą kartą, sako, dabar aš kaip paleisiu, tai tu net nesugebėsi atmušti. Aš žinot, aš nežinau tų terminų beisbole, bet vis tiek, sako, šį kartą aš pataikysiu, negalėsi atmušti. Štai. Hū. Teisėjas sako, prametėjai. Velnės mane, kad jis jūs išmuš iš vėžių. Jis sako, šitas žaidimas papirktas. Ne, mes tiesiog turime teisingą teisėją. Jis bandys tai padaryti vėl. Teisėjas pasakys, skrisk iš čia. Jūs manėt, kad jis pasakys, eik iš čia. Žinote, mes nevaikščiojame šitame dvasinėme žaidime, mes skrajojame šioje metaforoje. Ir tada velnės bandys vėl ir vėl tai padaryti. Tada tu prisliukinsi prie trečio, ketvirto žaidėjo. Ir teisėjas išoks ir pasakys, apsaugoti. Amžinai. Tai yra tokie beisbolo terminai. Aleliuja. Šetonas pasakys, neteisinga, visi teisėjai išpirkti, papirkti. Ne, tai neteisėjai išpirkti, aš esu išpirktas, aš esu išpirktas. Taigi, štai ko Dievas nori, kad ramybė viešpatautų mūsų protose ir širdise, kad tai būtų teisėjų kaip sporte, kuris priima sprendimus ir viską nulėmė. Taigi vietoj to, kad kliautumėsi emocijomis, ką šis žmogus apie mane pasakė, ką padarė, grįžki pas teisėją ir pasitikrink, ką jis sako, koks jo sprendimas. Ar žodis nenuostabus? Ar tai nenuostabu vienas mažas žodelis toks galingas? Jūsų širdise te viešpatauja Dievo ramybė, te būna teisėjų, į kurią esate pašaukti viename kūne ir būkite dėkingi. Antras tesalonikiečiams 3.16. Patsai ramybės viešpats, tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Nagi, nagi. Kada baigėsi šios rašto vietos galiojimo laikas? Ar yra data? kada jį baigia galioti 60 metų po Kristaus? Ar taip mes tikime? Kodėl mes tada to neturime savo gyvenime? Kodėl mes neleidžiame tam veikti tokiu būdu? Patsai ramybės viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais. Nelaimės metu Jis yra man pagalba. Psalmių 27.5 Jis paslėps mane savo palapinėje, nelaimės dieną, savo buveinės slaptoje vietoje, ant uolos pastatys mane. Psalmių 37.39 Teisiųjų išgelbėjimas ateina nuo viešpaties, jis yra jų stiprybė nelaimių metu. Ar esate tai patyrę, kai sakote, mano jėgų nebėra, mano jėgų nebėra, neleiskite tai baimį jūs sugriepti. Jis žinojo, kad bus toks metas, kai mūsų jėgų beveik nebebus. Ir jis ne tik suteikė kelią, kad mūsų jėgos būtų stiprios, Bet jisai pasakė, jeigu jūs išvargė, aš būsiu jūsų jėgomis bėdos metu, ko daugiau mes galime prašyti, jeigu jis bus mano jėga, o viešpatė, ar aš galiu susidurti su kažkuo, kas bus per sunku man ir Jėzui kartu, ar tai per sunku man, taip, jums, taip, bet man ir jam kartu ne per sunku. Jis yra jų stiprybė nelaimių metu. Nelaimių metu, žiūrėkite, ne pergalė, Jis nestovi ten su tavimi, o tu perėjai išgyvenai viską, sakai, taip, taip, Bet kai tu matai, kad tu nebeturi jėgų, dingo jėgos, jis sako, aš būsiu tavo jėga. Nelaimių metu. Izaijo 33.2 Viešpatė, būk mums maloningas, mes laukime tavęs, būk mūsų ranka, kas rytą išgelbėk nelaimės metu. Nelaimės metu. Man patinka sekantis. Jis mane paguodžia. Jono 14.16 Ir aš prašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą godėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Pasiklausykite, nepaliksiu jūsų našlaičiais – aš ateisiu pas jūs. Jis ką tik sakė, kad prašys tėvą, kad jis atsiųstų godėją, o paskui sako, kad aš ateisiu. Reiškia, jis turi pasikeisti iš žmogaus sunaus kūno formos į šventosios dvasios formą. Aš ateisiu ir nuraminsiu jūs. Nepaliksiu našlaičiais, ne kitas asmo, bet jis. Antras korintiečiams 1.3. Te būna palaimintas Dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas. Amen, draugai, ši rašto vieta neskirta vien tik tai laidotuvėms kai jūs prarandate mylimąjį, kada jums bereikėtų paguodos, kada draugas jums atsuko nugarą, kai jūsų nesuprato kas nors, kas bevyktų jūsų gyvenime, bet kada, kada jums tik reikėtų paguodos, jūs turite paguodo zoną. Mes turime tokį, kuris mus paguos. Tai nėra skirta tik tada, kada mes artimai prarandame, bet kurią savaitės dieną, septynes dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Ačiū viešpate Jėzau. Žiūrėkite ketvirtoje eilutėje, kaip gražu, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, anglų kalboje išbandėme, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius. Pažiūrėkite, kaip veikia paguoda. Paguoda yra duota tam, kad tu ją galėtum kitam duoti. Taigi, paguoda reikia dalintis, tam jinai yra duodama. Dievas mums duoda paguodą, kad mes galėtume ateiti ir paguosti kitą žmogų. Žiūrėkite, kaip jis tai pasako kuris godžia mus kiekviename mūsų sielvarte, ne mirtyje, laidotuvėse, bet išbandymuose originale, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią patys Dievo godžiami esame. O, ačiū Dieve. Antras korintiečiams 7.6. Bet Dievas, pažemintųjų godėjas, pagodė mus Tito atvykimu. Tito atvykimu. Oho, taigi Dievas naudoja žmonės? Dievas gali naudoti žmonės? Štai Paulius sako, kad tai buvo Dievas, bet Dievas tai padarė per Titą. kas iš jūsų norite būti panaudoti paguodai. Broli sesė, jaunimas, galbūt jūs turite draugą, kuris išgyvena sunkumus, bet jūs sakote, o jeigu mano draugas pažinotų broli Donį, Viešpats galbūt nepadarys to per brolio Donio širdį, o per tavąją širdį. Tu pasakysi, žinai ką, draugė, aš matau, kad tu kovoji, tu turi sunkumus, bet Dievas gali tau padėti, nes Jis man padėjo. Ar jūs suprantate, ką jūs darote? Jūs išpildote raštą, Dievas pagodė jūs, o jūs apsisukate ir duodate paguodą tiems kitiems. Arba kai girdite maldos poreikį, prisiminkite tokį brolį, jis turi inkstuose akmenis. Ką tai reiškia? Dievo dvasia paliečia, jūs, jūs sakote, o Dieve, viešpate mano brolis ar sesė, aš nežinau, ką reiškia ta lyga, bet tu užtark juos. Jums nereikia atsistoti prieš mane ir sakyti, broli Doni, traukis, aš melsiuos už šią maldos eilę. Dievas nepasakė, kad taip reikia daryti. Galbūt jūs nesate pašaukti išvarinėti velnio, bet mes visi esame pašaukti paguosti. Draugai, mes gyvename tokiame savanaudiškame pasaulyje. Mes gyvename tik savo mažame pasaulyje. Mes turime įžengti iš jo ir suvokti, kad esame kūno dalis šioje bažnyčioje. Dievas duoda atsakomybę kiekvienam iš mūsų. Šlovinkite viešpatį man pakanka jo malonės. Antras korintiečiams 12.9. Bet viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Man pakanka jo malonės. Jūs išgyvenate problemą šeimoje, darbe, jūs persekioje, Man pakanka jo malonės, sakykite. Ir žinote ką? Visus šiuos dalykus šetonas bandys panaudoti jūsų nenaudai – Ji žino, kad tame slypi jėga, jis bandys viską apsukti prieš jūs ir pertikti žodžius opozicijoje priešingus, pertikti juos jūsų lūpas. Aš bandžiau, tai nesuveikė, po keturių dienų nėra pokyčio. Negativumas jumise nesusikaupė per keturias dienas, todėl per keturias dienas iš jo neišsivaduosite. Jūs 50 metų kalbėjote negatyviai ir tikitės, kad kitą sekmadienį to nebebus. Tai truko daugybę metų. Aš netikiu, kad tiek pat metų mes turėsime vaduotis, bet vis tiek tai užima laiko. Amen. Aleliuja. Ką šetonas daro? Jis žino, kad tame slypi jėga, žodžių pertikime, niekas tavęs nemyli, niekas tavimi nesirūpina. Žinai ką? Ši bažnyčia tau per didelė, tavęs niekas nepastebi. Kol esu čia, noriu kai ką pasakyti. Aš suvokiu, kad mes turime didelę bažnyčią ir yra sunku būti didelėje bažnyčioje, nes dažniausiai tu esi linkęs nebūti tokiu artimu su visais, kaip mažoje bažnyčioje. Aš taipogi esu iš didelės šeimos, aš vyriausias iš septynių. Aš neturėjau pasirinkimo, ar gimti septynių vaikų šeimoje, ar būti vienturčiu. Būčiau gavęs daugiau dėmesio, jeigu būčiau vienturtis. Būčiau gavęs dovanų per kalėdas. Žinote, tėvai buvo neturtingi, jie daug neturėjo, viskas buvo dalinama septyniems, tiek daug, kiek vienturtis net panašiai negausi. Bet žinote ką? Dievas, aš tikiu, išrinko mane, kad aš būčiau gimęs Reiginų šeimoje su broliais ir seserimis. Aš neturėjau pasirinkimo. Dieve, palauk, aš nenoriu gimti šioje šeimoje, aš noriu būti vienturčiu. Aš ir Haris turime pusbrolį. Tėčio brolio sunus, jis buvo vienturtis. Žinote, ko tas vaikas visada norėjo? Brolių ir seserų. Jis mylėjo mūsų šeimą. Jis norėjo, kad mes nakvotume pas jį, leistume laiką, nes jis neturėjo brolių. Taigi aš tai suprantu, kai tu gimsti bažnyčioje arba Dievas atveda tave į atitinkamą bažnyčią. Žmonės sako, aš esu maitinamas, maitinamas, bet aš negaliu gauti dėmesio iš pastoriaus arba iš kito žmogaus. Priešingai nei jūs, kurie manote, kad jūs galite eiti tai ten, tai pas tą brolį, pas tą sesę. Būdamas pamokslininku, aš negaliu to daryti. Aš turiu eiti ten, kur Dievas mane siunčia ir turiu likti ten, ar man tai patinka ar nepatinka. Nes jeigu tu esi tikras krikščionis, tu pasielgsi lygiai taip pat. Bet, broli Doni, man patinka maža bažnyčia, man taipogi. Tai ką, aš dabar turiu pusę iš jūsų išvyti lauk? Jeigu Dievas numatė, kad mes turėsime didelę šeimą ant šios kalvos, taigi judėkime kartu visi iš vien. Jeigu Dievas numatė, kad kitos bažnyčios bus mažos, jų šeima bus maža, tebūnie. Bet mes nesutelkime viso savo laiko ir dėmesio į tai. Dieve, ar tai yra ta vieta, kurioje aš turiu būti, klauskite, ar aš turiu dirbti šitame kūne? Galbūt aš negausiu tiek daug pastoriaus dėmesio. Aš nepažinosiu visų, kurie ateina į šią bažnyčią, nežinosiu to, ano ir trečio, bet jeigu tu nori, kad aš čia būčiau, čia aš ir liksiu. Ir nei velnės, nei mano jausmai, mano emocijos. Nors aš ir norėčiau būti vienturčių, manęs nepakeis, aš liksiu čia. Panašiai kaip avis, kai kurios nori būti vienintelėmis avimis, viso dėmesio mano nori. Nori, kad atrašyčiau visus laiškus, rūpinčiausi 24 valandas per parą, atleiskite, aš negaliu to padaryti, neįmanoma, kad aš galėčiau suspėti. Aš netgi užsitarnavau tokią reputaciją pasaulinę. Toks, kuris gali atsakyti laišką viena eilute arba dviem žodžiais į žinutę. Pamokslautojai žmonės iš manęs juokėsi, Bet jeigu jie turėtų atsisėsti mano vietą ir atsakyti į 287 laiškus, ką aš ir padariau prieš kelias dienas, vienu prisėdimu. Kai kuriuose laiškose yra 15-20 klausimų. Aš peržiūriu šimtus citatų, kad surašiau atsakymus. O po to jie stebisi, kodėl jie negauna atsakymo knygos formoje. Na, šlovė. Tai vienturčio vaiko sindromas – O, brolis Donis, jis man te pasakė, te laimina tave Dievas. O ką dar didingesnio aš galėjau tau pasakyti? Ką tu norėtumai, kad aš su tavimi gal nueičiau į prekybos centrą, apsipirkčiau, pasivaikščiočiau, ieškočiau kur didesnės nuolaidos? Aš norėčiau visiems padėti, bet aš negaliu to padaryti, atleiskite, atleiskite. Bet jeigu jūs suvoksite, kad mes turime palikti tokio tipo dalykus ir sakyti viešpate, kas aš toks esu Kristuje, ar aš priklausau šiai bažnyčiai, padėki man priimti šią didelę šeimą. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu visus savo brolius ir seseris, nors galbūt turėčiau perfrazuoti tai. Vaikystėje buvo metas, kai aš džiaugiausi, kad aš turiu brolius ir seseris. Tačiau buvo ir toks metas, kai aš kartais nenorėjau kai kurių turėti. Ir greičiausiai jie tą patį manė apie mane. Bet žinote ką? Kai tu suvoki, kad Dievas patalpino tave toje šeimoje dėl priežasties – Taigi, jeigu Dievas mane patalpino čia, ką Jūs manote, kad aš pats būčiau sveikame protė norėjęs tarnauti tokioje bažnyčioje, turėti tokią atsakomybę, ne tik tai, ką Jūs matote čia, bet tai yra nematoma dalis daug didesnė. Klik, klik, klik per kompiuterį, jie laiko mane pastoriumi Anglijoje, Prancūzijoje, visame pasaulyje. Jie turi maldos poreikius, jie turi problemas, kurias reikia išspręsti, įvairūs dalykai. Jūs manote, kad aš sveiku protu būčiau tai pasirinkęs? Ne. Bet aš noriu vieno dalyko labiau negu bet ko savo sveikame protė, tai pamaloninti viešpati visą širdimi. Kūniškai aš būčiau norėjęs turėti bažnyčią su šimtu narių. Kiekvieną iš jų aš būčiau pats išrinkęs. O tai reikštų, kad kai kurie iš jūsų nebūtų įskaityti. Visi problematiški krikščionys stokite į eilės galą. Tik prisiminkite, jūs visados turite pranašumą, jūs galite mane pašalinti iš pareigų, tačiau aš jūsų negaliu, aš ieškojau citatos, bet negalėjau surasti. Taigi, kas mums belieka, ką darome? Mes einame ten, kur Dievas nori, kad mes eitume ir sakome, Dieve, man pakanka tavo malonės, man nepatinka didelė bažnyčia, didelė minė, aš nervuojasi, aš taipogi. Bet jis nori, kad aš čia būčiau. Taigi, jo malonės man pakaks, kad aš išgyvenčiau. Šlovė viešpačiui, leiskite rasti vietą pabaigai. Pakartoju visus išpažinimus prieš miegą, negalėsite užmigti. Man patinka šis išpažinimas. Nuodėmė man neviešpatauja. Man neviešpatauja nuodėmė. Romiečiams 6.14. Nuodėmė neturi jums viešpatauti. Neturi jums viešpatauti. Šioje rašto vietoje yra kalbama apie karalystę su karaliais, kurie valdo tavo gyvenimą, viešpatauja tau. Tačiau tu atsikalbinėjai. O, mano tėtis visada taip darydavo, tu atsikalbinėjai. Tai tampa tavo išpažinimu tu niekados negyvensi aukščiau to, nes tu leidi tavo pasąmoniai tikėti, kad tu esi išteisintas. Mano tėtis visada turėjo problemas su seksu, mano senelis, mano mama turėjo priklausomybės. Aš negaliu to nugalėti, bet tu esi atgimęs iš aukšto. Tu esi atgimęs iš žodžio. Tau reikia suvienyti du žmonės, aukštai ir apačioje esanti. Štai ką sako vyriausiasis tavo kunigas, aš nenoriu, kad nuodėmė tau viešpatautų. Tačiau jeigu tu ateisi pas viešpatį ir sakysi viešpatė, aš negaliu nieko padaryti, aš visada toks buvau, jis negali to išpažinti. Štai ką jis sako. Tai yra vienintelis būdas, kaip gali padaryti savo išpažinimą, sutampantį su jo išpažinimu. Turi pakeisti savo išpažinimą, o ne jis savąjį. Turi pasakyti, nuodėmė man neturi viešpatauti. Galbūt mano šeimoje yra pyktis iš tėvo, iš senelio pusės. Brolio Brankomo šeimoje taipogi buvo pyktis. Jis pasakė, kad kai jam buvo 22 metai, jo šunį nunuodijo ir jis norėjo nužudyti tos žmonės, kurie tai padarė. Bet kai jis gavo šventąją dvasę, kažkas užvaldė jį. Tai perkeitė jį. Ir tas piktis daugiau jam neviešpatavo. Jis nepasakė, kad piktis jo nevargino, bet jis jam neviešpatavo. Piktis nebuvo jo šeimininku viešpačiu. Kartokite tai kartu su manimi. Kartokite paskui. Romiečiams 6.14. Nuodėmė neturi jums viešpatauti. Jūs ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Nuodėmė nebus mano viešpačiu. Nesvarbu, kokios yra mano charakterio savybės, kokia yra mano praeitis, kas yra už manęs. Toks yra Dievo žodis. Jis nepasakė, kad nuodėmė jūsų nevargins, bet ne viešpataus. Teisingai? Kai Izraelio vaikai atėjo į žemę, į pažado žemę. Hetitai, Amoritai, Filistinai, visos tos tautos ten buvo. Jos dominavo tą žemę, jos kontroliavo ją. Dievo tikrasis tikslas buvo toks, kad aš išvarysiu juos prieš jūs. Jūs paimsite jų nuosavybę. Ar galite įsivaizduoti, jie būtų įsikėlę į namus, kurie būtų su baldais, įrengti, sodai būtų pasodinti, pjūties metu jie įsikeltų, vaisiai, daržovės, auktų, melionai, persikai, vynogės, viskas kibotų. Viskas ties, ko tie vergai dirbo visą vasarą plušo, jie ateitų ir susirinktų visas gerybės. Štai koks Dievo planas. Dievas pasakė, aš duosiu jums tai, aš išvarysiu juos ir aš leisiu, kad jūs valdytumėte, viešpatautumėte. Bet kažkas Izraelio vaikų tarpe pasikeitė. Kažkas nutiko, jie negalėjo išvaryti tos tautos, kitos tautos. Ir tada Dievas pasakė, daugiau aš nebeišvarysiu jų. Ar Dievas pakeitė savo mintis apie žodį? Ne, jie pakeitė savo mintis apie žodį. Jie pakeitė. Taigi Dievas pasakė, aš paliksiu juos. Tas pats Dievas, kuris pasakė, aš išvarysiu juos ir jie bus jums kaip kliūtis. Tų žmonių dievai bus jums dievais. Pasiklausykite, draugai, mes esame toje pačioje vietoje žinioje. Dievai čia aplink, muzikos, rock'n'rollo dievai, mados dievai, visų šių dalykų dievai tampa daugumos žinios žmonių dievais. Bet aš ir mano namai mes tarnausime viešpačiui. Šitie filistinai neviešpataus man. Net jeigu Dievas leis mirčiai paimti mano gyvybę, aš ilgai neužtruksiu žemėje, nes viešpats prikels mano kūną iš numirusių. Broli Doni, ar tu gerai jautiesi, ar tu vartoji kokius vaistus? Vartoju, kasdien. Kasdien vartoju vaistus. Evangelijos piliulės. broli Doni, tu mane gazdini, iš tiesų? Kai tu pamokslauji, tai skamba, likti tu kalbėtum apie kažką tokio iš tiesų? Aš tikiuosi, kad tai yra kažkas tokio nepaprasto. Ar tai skamba, kad aš pamokslauju, kad žmogus gali gyventi taip arti Dievo, kad šetonas nežinotų, ką su juo daryti? Ar būtent taip ir skamba toks mano pamokslavimas yra? Gerai, nes aš būtent tai ir pamokslauju ir tai noriu jums pasakyti. Aš žinau. Aš žinau, tai šokiruoja. Tai tiesiog šokiruoja ta tiesa. Mūsų sąmonė, pasąmonė, ji to nepriema iš karto. Bet jūs priimsite tai, jeigu jūs esate Dievo sėkla. Nesvarbu, kokiomis priemonėmis man reikėtų tai pateikti jums. Dievas pamatys tai, kad jo nuotaka priims šį žodį. Kokioje formoje tai bebūtų. Brolis Branhamas pasakė, kad Evangelijos pamokslavimas trukdo jūsų kūnišką mąstymui. Tai pakelia jūsų mąstymą į aukštesnį lygmenį. Tai yra keistas išsireiškimas. Ką tai padaro? Perteikia žodžius jūsų protą, jūsų lūpas. Tai jūs šokiruoja. Ir jūs pradedate mąstyti, sakote, o viešpatė, jis davė rašto vietas – Aš negirdėjau tiek daug krašto vietų per tuos tris susirinkimus kartu. Tai iš tiesų tiesiog krašto vietos, netrodo, kad būtų kažkas iškreipta, rodos, kad tai yra tiesa. Ir tada žmogus variklių skyriuje pasakys, vienas du, vienas du, bandau, bandau, ar mes to tai jaus išplauksime iš uosto? Ar tu nori pasakyti, kad tai yra tiesa? O taip, čia kapitonas Andenio, taip, taip, aš taip manau, iš tiesų tai gali būti tiesa. O, tai nuostabu, juk 30 metų plaukėme ratais, o ratais ir ratais. Nuodėmė neturi jūsų kontroliuoti. Jūs galite gyventi tokį gyvenimą tokioje didelėje Dievo akivaizdoje. Kaip kad Biblija sako, atsiduokite save viešpačiui, originalę didžiai jo rankai, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Nejaugi žmogus gali gyventi tokiu būdu, kad velnės turės bėgti nuo jo. Tai nebus taip, kad tu su juo draugiškai susitarsi, kad jisai paliktų tave. Na, draugužiai, susitiksim rytoj, išgersime kavos podelį, suvalgysime pirago, rytoj susitiksime, myliu tave iki. Bet tu atsiduodi Dievui, didžiojo rankai, priešinasi velniui ir jis bėga nuo tavęs. Gelbėsi nuo tavęs, kodėl, nes jis išsigandęs. Nekelkite rankų, bet man įdomu, kiek iš jūsų šios matomos auditorijos, taipogi ir nematomos, esate šiame lygmenyje. Kad šetonas bijo to, kas yra jūsų viduje. Matote, draugai, Mums reikia pakilti aukščiau. Visi mūsų gilūs tie dalykai, supratimai, didingi. Mes turime palikti tai ir kilti. Ar jūs mylite jį visą širdimi? Šlovė viešpačiui. Atleiskite man už tai, kad aš buvau toks staigus šį vakarą. Nes nuo vakar ryto ir nuo dar vienos dienos prieš aš pradėjau nagrinėti Efeziečiams pirmą skyrių. Ir iš ten aš perėjau iki iki trečio Jono. Žiūrėjau į kiekvieną eilutę, nagrinėjau, atsekiau paraleles iki romiečiams, pirmo ir antro korintiečiams, kiekvieną eilutę nagrinėjau, kiekvieną eilutę. Tada perėjau į Mato Evangeliją, Morkaus, dabar esu Luko 19 skyriuje. Aš ieškau, aš žiūriu, aš esu žvalgytojas. Aš turiu savo įrankius. Ir jeigu Dievas leis man gyventi, aš pabaigsiu savo paieškas. Visas Naujo testamento eilutes aš būsiu išnagrinėjęs iki kitos savaitės. Aš ieškau. Aš žiūriu. Brolidoni, ko tu ieškai? Lobių. Jums. lobių jums skirtų ir man. Taigi, jeigu aš elgsiuosi kaip laukinis, iš tiesų aš turėsiu teisę. Ar jūs branginate jo žodį, draugai? Ar jūs tikite juo? Ar jūs suprantate jį? Aš suprantu, kad kai kurių žmonių reakcija yra tokia, baig kalbėti ir taip jau daug pasakėjai. Žinote, nes iš tiesų yra labai sunku susitvarkyti. Nes matote, žmonės turi grįžti į praeities prisiminimus. Žmonės laiškais su manimi pasidalino tokiais dalykais. Žinote, mano širdis tiesiog plyšo. Kai aš skaičiau ir sužinau dalykus, kuriuos žmonės išgyveno, jie grįžta į tuos prisiminimus skausmą, ką jie iškentėjo, tai siaubinga. Kai kas yra šlikštu, aš net negaliu įsivaizduoti kai ko. Bet aš žinau, kad kartais turi skaudėti prieš, prieš pagerėjimą. Galbūt kai kurie iš jūsų tai sukėlė jums nemalonius jausmus, prisiminimus, bet leiskite Dievui, kad Jis iškeltų tą praeitį, kad galėtų suteikti jums išgydymą, kad jūs galėtumėte būti naujų asmenių šiandieną. Ar tai tiesa? Mes nenorime tiesiog sutelkti dėmesio į prisiminimus, kurie mus nuvilė, bet kad Dievas atvestų mus į naują vietą. Palenkime galvas, draugai. Viešpate Jėzau, aš žinau, kad kai mes sprendžiame problemas su žmonių sąmonė ar pasąmonė, tai yra labai keblus dalykas. Aš žinau, kad žmonės praeitie klaidingai tikėjo, taigi aš turėjau jiems padėti pamatyti teisingai. Aš turėjau imtis darbo, rizikuoti su jų pasąmonė. Jie nesuprato, ką aš dariau, bet aš žinojau, kad aš turėjau elgtis labai atsargiai ir švelniai. Aš turėjau daryti tai su pagarba, Žinodamas, kad kai aš turėsiu reikalą su jų pasąmonė, jeigu aš ką nors atimsiu, paimsiu tai, už ko jie laikėsi, kas buvo neteisinga, jeigu aš per daug to atimsiu, tai padarys juos nestabilius, jie pradės abejoti viskuo, kuo jie tikėjo. Taigi uh, aš pamokslavau apie tai ir supratau, kad kai tu turi reikalą su pasąmonė, tai yra kebliau negu turėti reikalą su sąmonė. Viešpatie, aš meldžiu, kad tu padėtumėj man. Padėk šiems žmonėms, kurie ieškos savyje, kurie klausysis šių susirinkimų. Brangus Dieve, žinau, kad yra daugybė žmonių, kurie kovoja su valdžia bažnyčioje. Kai kurie žmonės šioje vietoje, galbūt kiti, kurie transliuoja, jie kovoja su valdžia, su pastoriaus valdžia, kad kažkas juos valdo ne taip. Jie to net negali pamatyti pakol kas, sutikti negali su tuo, kad taip yra todėl, kad jie vaikystėje buvo išnaudoti. Tai kažką juose įtvirtino. Kai kurios moterys buvo seksualiai išprievartautos, išnaudotos, tai glūdėjo juose paauglystėje iki pat santokos ir dabar vaikščiojame kartu su tavimi tai slypi. Kai kurie jaučiasi atmesti, gėdėsi savęs gėdėsi savo namų galbūt, rūbų, kuriuos turi dėvėti. Viešpatė, te tu atversi mūsų vidų. Tu žinai, kiek reikia iš mūsų ko pašalinti, ką reikia pakeisti mumise. Padėki man, tėvė, būti jautriu, kai turėsiu spręsti problemas žmonių. Kad neičiau per toli, tik tiek, kiek reikia, kad tai nebūtų per toli. Padėki man viešpatė. Brangus Dieve, aš meldžiu už tuos, kurie yra čia ir kurie girdės šį susirinkimą, te kiekvienas iš mūsų atversime tau širdis. Viešpatė, tu matai, koks sudėtingas aš asmuo esu. Dalykai, kuriuos aš išgyvenau, ką aš pergyvenau. Dauguma dalykų yra mano paties sukeltų, aš jų neprašiau, bet visgi visi šie dalykai, jie privedė mane prie šio momento. Ir viešpatie, aš meldžiu, kad tu padėtumėj man. Aš noriu atiduoti viską, kas yra nepanašu į tave. Viešpatie Jėzau, ne tik mano dvasia, ne tik mano kūnas, visi tie dalykai, mano požiūriai, tai, ką aš darau ar ko neturiu daryti, bet aš noriu, kad mano vidus būtų tau atiduotas, mano sąmonė, pasąmonė, dvasia, siela, kad jie būtų tau atsidavę. Viešpatė, kad tu galėtumėj išgydyti mane, nuo bet kurių įtvirtintų problemų mano gyvenime, kurios kelia konfliktą su tavo žodžiu. Palieski kiekvieną širdį šį vakarą. Aš meldžiu, kad tu atliktumėj dievišką į perkelimą šiame susirinkime šį vakarą, kad jie girdėję žodžius, be jokios abejonės dauguma iš jų negalės prisiminti nei pusės tų išpažinimų ir dalykų, kurie buvo pasakyti. Bet viešpatė, būtent dėl to mes turime archyvus, galime skaityti, žiūrėti, klausytis vėl ir vėl. Aš meldžiu, kad tu padėtumai mums visiems. Duok jiems jėgų. Manęs tai nestebina, kad kai jie pritaiko šios išpažinimus, jie turi kovoti didelės kovas gyvenime. Žinote, priešas kaip jis veikia stipriai. Tai tik įrodo, kaip jis nekenčia šių išpažinimų ir šių dalykų, Aš prašau viešpatė, duok man drąsos, nes kova yra nukreipta prieš mane. Nes aš manau, aš sukėliau tai, pradėdamas kalbėti apie šios dalykus, bet tai atsiliepia taipogi ir ant jų. Tai ne mano kaltė, tai yra tavo žodis, tu įkvėpiai mane tai padaryti. Taigi tai nėra mūsų kova, tai yra tavo kova, kurią tu vedi. Taigi tu esi mano stiprybė, tu esi mano drąsa, mano ramybės teikėjas, mano paguoda, mano atpirkėjas, aleliuja, tu esi man visa kas. Tarnauki mūsų širdims šį vakarą. Suteikite, tai, aš meldžiu viešpatė Dievę. O mes mylime tave viešpatė Jėzau. Ar galime iškelti savo rankas kaip pasidavimo ženklą? Sesės, dauguma iš jūsų, jūs atsisakėte plaukų kirpimo, jūs atsisakėte kelnių, apvalėte savo spintas rūbų, išmetėte kompaktinius diskus muzikinius, nebesiklausote rock'n'rollo muzikos ar country stiliaus. Bet kaip yra su jūsų slaptais kambarėliai širdyje? Sąmonė, pasąmonė, viskas, kas yra su jumis susiję, ar tai yra atverta jam, kad jis galėtų įeiti ir laisvai vaikščioti visose slaptose jūsų širdies vietose – kuriuose tik tai jūs patys būnate arba tik kiti keli žmonės apie tai žino. Leiskite jam tai padaryti, kad jis galėtų prieiti taip arti mūsų, kad galėtų valdyti viešpatauti mums, leisti šiam žodžiui gyventi mumise. Šlovinkite jį. Šlovinkite jį. Ačiū viešpatė Jėzų. O viešpatė, te mūsų išpažinimas sutaps su tuo, ką žodis sako. Aleliuja. Ačiū viešpate Jėzau už tuos, kurie serga šį vakarą. Te jie paims tuos pažadus tavo žodėje. Jis yra mano išgydytojas. Aš esu išgydytas. Ir pranašas pasakė, jie toliau tęs tą išpažinimą ir Dievas padarys, kad jų kūnas paklus tam išpažinimui, tam žodžiui. Tai reiškia, kad tas pats Dievas, kuris buvo pradžioje, tas pats Dievas, kuris paėmė žmogų pirmame skyriuje ir patalpino jį į kūną antrajame skyriuje, tas pats Dievas galės paimti mus, kurie taipogi buvome pirmame skyriuje, išpažįstančių žodį ir tai padarys mūsų kūną antrame skyriuje, kad jis sutaptų su tuo, kas yra sakoma apie mūsų kūną pradžioje. Mes tikime tuo, tėve. O, viešpatė Jėzau, kaip mes kalbėjome su broliu Skipu šią savaitę, viešpatė, te mes būsime kaip tas nežymus žmogus. Jo sunus turėjo tokį poreikį, o jis pasakė, viešpatie, aš tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Kaip šie abu dalykai gali būti viename žmoguje? Sąmonė ir pasąmonė. Aš tikiu, bet padėk mano netikėjimui, padėkim mums atsisakyti savo kvailo išdidumo ir pasakyti viešpatė, man reikia pagalbos mano tikėjime, įsitikinimuose. Viešpatė, padėki, suteiki mums tai šį vakarą. Aleliuja. Ačiū tau, viešpatė Jėzau. Aš priimu iš tavęs tai šį vakarą. Draugai, ko jums dabar bereikėtų? Išgydymo, drąsos, jėgų, finansinių pokyčių, pokyčių šeimoje, kažkas negerai su jūsų žmona. Priimkite tai dabar, jeigu aš galėčiau. Aš priimčiau tai pagal įgaliojimą už kiekvieną iš mūsų. Pagal įgaliojimą aš galiu pertikti žodžius jūsų lūpas tik tai, tačiau pagal įgaliojimą aš negaliu priimti jūsų palaiminimo už jūs. Net brolis Brahamas nebūtų galėjęs to padaryti. Jis sakė jiems, išpažinkite ir priimkite patys, negali nieko įgalioti, priimki savo išlaisvinimą, priimki to, ko tau reikia. Taigi, te Dievo žodis bus perteiktas į jūsų lūpas, į jūsų širdis ir tada priimkite savo išlaisvinimą. Atidėkite visus savęs gailėjimosi jausmus, atidėkite tai šalį, aš nebeturiu laiko gailėščio šventėms, aš noriu būti išgydytų, aš noriu būti išlaisvintų pilnai. Aš esu jau pavargęs, man blogo nuo to. Aš noriu būti pasveikęs. Šlovė viešpačių šventieji, Aš noriu būti linksmu, džiaugsmingu. Aš noriu matyti Dievo palaiminimu savo gyvenime. Šlovė viešpačiui? Priimkite tai dabar. Priimkite tai. Koks be būtų jūsų poreikis, viešpatė, aš priimu tai. Tai yra mano. Nuo šiol aš tai kartosiu, aš turiu tai. Aš turėsiu pozityvų nusistatymą į Dievo žodį. Amen. Aš tikiu tuo, aš priimu tai. Tai yra mano, tai jau vyko. Bet jie atjungia elektrą mano namuose, brolidoni, tačiau sąskaitos vis tiek bus apmokėtos. Mano mašina neužsiveda, nesijaudinkit, Dievas pasirūpins visais jūsų poreikiais iš savo didžių turtų Kristumi Jėzumi. Ir bažnyčia pasakė, dabar leiskite pasakyti kai kuriuos išpažinimus ir jeigu jūs sutinkate, sakykite amen arba ne, arba bū, jeigu nesutinkate. Jis yra mūsų išpirkėjas, jis yra mūsų išgelbėtojas, jis nupirko mus, jis įsigijo mus, mes priklausome jam. Mes esame pašauktieji, mes esame išrinktieji, mes esame išrinktieji, numatytieji. Šlovė, garbė. O, tai sukelia tokį šauksmą kaip presbiterionų bažnyčioje. Jis aprūpina mane ramybę. Jis yra mano tarpininkas. Jis yra mano vyriausiasis kunigas. Jis yra mano brolis. Garbė viešpačiui. Aleliuja. Viešpate Jėzau. O, šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį. Atiduokime jam siubuojamąją auką. Hari, sugėdokim mums ką nors. Šlovė Dievui, garbinkime jį kartu vaikai. O, Jėzau, ačiū tau viešpatė Dieve. Ačiū tau už šiuos brangius pažadus. Aleliuja viešpatė Jėzau. Ačiū viešpatė Jėzau. Jehová Ira, mano aprova em tu Deus. Tu és mano aprova em deus Everybody sing it now. Jehovah Rafa. tu esi mano gydytojas. Tavo žaizdomis aš esu išgydytas. Aš buvau išlaisvintas. Jehova Šama. Tu esi su manimi. você no bem. 96 e Guiz. viešpatie Jėzų. Mes šloviname tavo vardą, viešpatie Dieve. Aleliuja. Jehova Jėzų. Get your handkerchief or your Bible or something. Let's give him a wave offering here tonight. Hallelujah. Pamojuokime jam, supuojama ranka. Tavęs labiau nei pakanka. Mes daugiau nepakanka viešpatie Jėzų. Nes garbiname tavo vardą, laiminame tavo vardą visą gali Dievą. Aleliuja viešpatie. O Dieve, tu esi mano gydytojas. Tavo žaizdomis aš buvau išlaisvintas. Amen. Jehovah Shammah. This abode to my living. Quanto você não tem? you are not running short of power. You're not running short of grace. You're not God. Thank you, Lord Jesus. You you.